14030 fatvo. Savol: Ro'zador tirnoqlarini olmasligi yoki qovoq tuklarini tozalamasligi kerak degan fikr to'g'rimi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Bu amallar ro'zador uchun maxsus vojib bo'lgan amallardan emas, shuningdek ro'za gazet amal ham deyilmaydi. Ro'zador faqatgina yeb ichish va jinsiy aloqadan tiyiladi. Chunki bular ro'zani buzuvchi amallardir. Shuningdek, g'ibat, chaqimchilik kabi gunoh va munkar ishlardan tiyiladi. Bular esa ro'zaning savobini kamaytiruvchi amallardir. Tirnoqlar va qovoq tuklariga kelsak, ularni olish fitrat ishlaridandir. Shori ularning qolishi uchun 40 kun vaqt belgilagan. Ro'zani sahih bo'lishining bularga aloqasi yo'q. Vallohu a'lam.